iso rujak jeruk bareng ya apa sih? Formula awang tetupi an engineer at last I become a joker. Oh. Ngapalno telung dino Aku metu dirasane wak monir jare aku iki gagah kaya kapten power. Hmm. tapi nek teko doan kaya kesper tuku tau digawe lode aku bojo ayu dadak utange akeh wanetek no sokedo alo polu September Dino Jumat Ibu kerja samane PT Telkom lan PT In Anjo Sementara waktu sing iso wawancara Cuma lima kota Jakarta, Medan, Batam, kandung suraka abaya kita kabeh dolor mesti melok bangca nek delok kemajuane putra putri endo sepi paling lampune setongking jam songo wis dipateni perbedaane ado bare saiki nyatel tipis kadang-kadang sampe sewengi apa maneh dulur nek acarane hiburan ben orkes melayu ketoprak ludruk lan cai pohonan mulo saiki skala kesenian ditampilkan janok desa kabeh podo ngerti jenis kesane jani nek acarane apik sak sing uyel-uyelan kating peleme serem ya roman-romanan iku senengane dulur kanca nom-noman nek adekane asik sing guri dhewe dhewe tan ana sabagan nontok cuma gawe alasan saben sore digawe lan jahanan nontok ino jogo manggono beteng betengan senengane ndusel ndusel perlu tolek anget angetan anget ame arek bujangan uko sing duwe bojo yo gak ketinggalan bareng peleme adekane cipo cipoan Dada ana sing mulai plecet Obrak-obrakne makne laipan Sing wedok kaget Tangi geragapan Ana apa kang sing lanang cari pokoke tenan sing lanang ngomong dik aku tak cak melok leyean bareng lampu dipateni anak injerit cacak ketindian tuh -tuh. aja anak enak rujak jeruk didrung eh, blekedek eh, belakang wah repot iki aku iki elek-elek ratu aku iki elek-elek ratu rek eh. lha aku kok lali dadi ratu aku ratu geling wesi julukku Prabu Kartolo Joyo Meleki Ratu sik Joko I'm still unmarried Aku ki yang durung de bojo, iku sawangane kaku. Yen ora undangan kenduren. Kegeden. Undangan bancaan kecil. Aku ratu soki. Masih biyen asale ki arek ludrukan bareng dadi ratu. Kalali jola juli. Tapi kudu menyusahkan diri, adaptasi. Hmm. Adaptasi padahal gak ruka repit. Nah, iki repot dadi ratu pirang-pirang taun Joko sugih kathik ya jajaku iki negara ndi tapi duwe patis itu kok koyo kucul iki ya aku sampe ngedung gak karu-karuan ukaran ana sing kurang ana sing luwih sebab ratu nyaro duwe timbangan iku yen ana apa-apa rundingan dhewe ya ora penak ora penak Ilang ra kita Ya ilangnya dari yang rakito. Kok iso? Dalam kesti. Loh. Kakang Pati. Inggih, eh, Gusti. Melebumu kok nganggo genteng? Menika sanes genteng. Apa to? Gendis. Loh. gending Gusti. Gending apa to Kang Kapati? Niki wau yen kula pirengaken kados gending kerawitan. Pati karo ratune padha ae. Kurang ngerti gending. Piye suwan mopo Kanti Rarjo? Nggih, Rarjo, kanthi slamet mboten wonten alangan tunggal punapa punapa. Kejawi saking menika badhe laporan dhateng panjenengan Gusti. Persoalan laporan mengko dhisik. Nggih. Kowe kudu ngaturna sungkem pamit bekti. Inggih. Yen kowe ora ngatur sungkem Pak Abekti bakal tak lorot. Lho, sampun Gusti, sampun dipun lorot. Mangke kula isih. Eh, isin Gusti. Lorot pangkatmu. Oh, pangkat. Eh, ngatur sungkem yen ora bisa sekolah dicik. Inggih. Nang SLB. Tak derengipun kula ngaturaken lepat mbok menawi wonten keladak-keladukipun wicanten kula Gusti. Kados pundi anggen kula ngedram wau. yo maju didik kudu ana draming nggih kowe ora ngaturake sukem nggih sampun nggih menika wae sukem kula lho cek cek kakune tak terima sungkemu nggih puja pangestuku tampan ana nggih gegerawalan angin kula nampi kula tampi asto hm, akal e saya awak dhewe aja dikramakno nggih kula tampi tokor kali tangan nggih tangan kali dalam peta wonten rambut nggak desakan jimat kepleca lah mbak tenapa napa kok sih Rapa kok biasa yang belakrak wali lah panjenengan nyukani juluk kula kok nggih cocok jenengmu sapa Sapari alias Wisma Mukti Lah Sapari niku jeneng kula Wisma Mukti Wisma Oma Mukti seger waras. Dados sama kula niki nyewa griyane seger kalu waras. Tak kira kowe ku biyen developer. Oh, Wong oh, nganggo jeneng wis mamukti, bangkrut niku. Untung kepethuk aku. Lho, tempun ndi? Lho. Lah tak angkat dadi pati kan kepethuk aku kepanggil untung. Loh. Untung ora melu. Oh. Dudu untung krawitan iku. Oh. Nasibku apik. Para kowe dadi developer bangkrut. Nggih, Aku ngerti lek ben iki kanca ludrukan. Nggih, nggih. Terus tak angkat tak dadi patih. Cuma patih kok ora tau adus iki. <laughs> Lah menika ningali tempate Gusti. Panggonane piye? Menawi celak kali kutho nggih kata toya. Nek desa? Nah menika wonten Kelakarejo ngene. Banyu niku awis Gusti. Yo mbok disalurno. Sok ampun, kuwi hubungan kali Riamun dal. <laughs> Riamun ora kena dipercaya. Nggih, kendangane ngelembre Gusti. <laughs> Teko-teko dipanjeri oh, dijak kancane ya melu. Kados pundi menika kaset-kaset ingkang rusak napa dipun <laughs> kaset-kaset sing rusak balik ni nang bosi wae ya. Niki wonten kaset terusa kula setel kok saged muni. Jangan suka malu-malu kucing. Bupati blakrak wis ini. Wis aja ngrembug sing ora-ora. Pati, yen ono apa-apa kudu rundingan karo ratu. Nggih Dinane iki aku sumpek eh. Lho, wonten sugih-sugih, ganteng ganteng, gagah-gagah. Nggih, eh, nggih. Apa ana critane ratu iku ora ndek bojo? Ah, nggih mboten wonten. Apa ya mustahil? Lah wong kula niki pati mawon bojo kula niki kalih. Bojo loro kok padha nangis iki apa? Niku saking kebajet kula mboten tau belanjane. Lah bayaran tiap bulan saka kraton iki kok nggo apa? Lah nggih kangge belanjane lah niki mbok tuwa niki nuntut. Nuntut apa? Mbok tuwa niki napa to? Mbak tua ya bojo sing tuwa. Lho sanes, mbok kula sing tuwa niku. Ya, niki nek desa istir Gusti. Iku jenenge duduk mbokmu sing tuwa. Nggih. Iku lek dicingkat mbokmu. Lho, wong tuwa kudu dipundi-pundi. Nggih, nggih. Yen wis duwe penggawean dhewean gedhe kudu diling aja wong tuwa ki ora dilingi. Lho, Niku napa sih artose tiang tua niku? Kados napa niku? Tua ku tua. Oh. <laughs> Dadi mbokmu ku tua. Kaca dipun pundi-pundi? Dipundi-pundi disembah disungkem. Oh. Iku minangka pepunden kita. Sing ngomong sinten ngoten? Lu jare Sing ngomong sinten ngoten iki? Jare arek-arek. <laughs> Wah, wong ratu kok malah diwuruhi. Lah niki badhe kula tari Gusti menawi purun sapa? Ana pandengan bocah sing ayu. tasik perawan jenenge sapa umure tasik 17 niki benjing sampean ngriku pun tepak pun piye tepak petang puluh dina teh kene maju nggih nggih ayo mengkurep lah napa jenenge dipun dadal no pati kok wani karo ratu oh. pati ku kudu nurut gawe ratu nggih nggih nggih ratu ngidul ngidul nggih ratu ngalor ngalor kalau ratu ngidul kon melok arek-arek ngalor kalau Kula niku wae kok semerap Gusti Ratu kok minum apuloga niku. Kangge napa to niku? Lho, kanggo lawan iki nyambut menawa ana apa? Kumpulan oh, nggih. Iki mau ana anggota sing teko kari siji lho. Oh. Nggih niku anggota engkang mboten kagungan spring. Wes pengaruh kula perlu dirembuk. Saiki aku goleke bojo, ngaten lho. Pak Ratu ora ndek bojo, iku kaku. Eh nggih nggih, ndudu mboten sae. Apa ya betah, Boten beta sakjane. Ora de cek pacar-pacar ini. Nggih, enggak ada tapi nggih niku Gusti. Napa? Namine Nuk. Lah Nuk iki bocah ayu tapi nggih ayu pakulitane kuning. Tumone sak tumone sak bacek kuwi. Potongane larene linjik. Oh, terus irunge mbangir. Cuma sayang. Sayang apa to? Kendir Gusti. <laughs> iki gonrene nggih perlune tak tatap-tatap wong ratu kok disugi bojo kentir nggih panjenengan pados piyambak ah, kuwi tak delok tambah sik kok tambang gilep iki mbon ngeten iki kula niki nek ngeten iki nur cahya kula medal aku njaluk keringetmu sak tetes lho kala wawi nggih Gus manten kerja bakti keringet kula kathah kok ora mbok tadahi gorene lho kene pun dikulo tadae ngumpul mboten kuat ambete wis <laughs> artine pikirno ratune oh, iki kabunya ana apa kumpulan mesti Orang di bojo izin kok blang ngene yo goleke sinden-sinden sing miring-miring oh. iki Sinden miring niku mboten mboten wonten Gusti. Menawi mboten sinden cacat Wis ngene perkara karo aku tak golek dhewe. Ngoten. Sebab yen wong sing milake kuwi cocok. Yen aku sing milih mesti cocok. Lah nika, sing penting donya iki nglumpuk tinggi. Dadi ratu Joko gandeng gagah. Sedaya kuwasa kedah amal. Hmm, oh, ora iso. Oh. Kowe diamali bolak-balik. Nah, sampean mboten mikiraken kula niku lak nggih kelintu wong kula niki anggota panjenengan. Wong Wong pati kok mlebu mesti meringis. Aku lak meringis mesti krasa. Gusti, ini wonten kerepotan <laughs> saja ini tanggal ngacing nih ngacing itu ah sang rong puluh mantu barang gue <laughs> kau rong kebobohan ya ini anak gue yang kan belajeng loh belajeng eh, belajeng loh eh wonten tanggal siapa wong tuh kok tuh kalau kelebu keraton coba takon ngomong sewu eh teh kudu mbok kudu mbok sewu Gusti Latu oh Latu Latu yo latune tegesan Ratu mbok eh mbok tekoki nggih kok Tekoi, panjenengan kok kados bondet oh Gusti Latu apa deh menika tiyangipun tuwa tapi potongan gersang <laughs> gersangku remek deh lho kan lemu ta apa ngono potongane seger gawe perangsang ah omonganmu kok sing bulet rono ae nggih nggih atuh atuh atuh atuh atuh kula panjenengan pepet atuh pati gak tuwek gak piye nek suwe prei nggih ngeten iki prei mboten tanggapan Gusti apa Kula nyuwun nginum, Gusti. Oh. Aja, aja. Jombok kene. Apa dibletakaken bentong ge mawon. Banyu iki angel. Apa meneh arang udan banyu angel iki. Kon ngombe golek nang wong-wong warung kono kon njaluk. Napa panjenengan kuat badhe kula impus. Lho. Hei, eh, iki rumah sakit to piye? Mboten to ya kuat. Nyuwun to ya Gusti. Oh, kula welak. Kes pundi? Teh, kowe ora usah kereng sih. Nek ratune kereng pati kudu kereng. Oh, Wong ratune kereng patine kok mlembreh. Nggih, kula niki eling nek enggak mbok sepuh. <laughs> Ayo, oi metu. Metu ora? Lho, kula nyetinge oh, nek Oh, Aku metu dhewe lho. <laughs> Aku metu lak ngarep. Kowe aja sampe kemeton lah. Aduh, kesini ayo. Aduh, nanti lebetipun pintunya pasti lebet pintu. Ayo. Bukan sampai kemet, Masyaallah. Ojo sampe mundur-mundur metu lawang kuwi. Kula ngelak saestu Gusti. Ojo dadi meneh, dadi Ayo metu metu. Kawe-kawe iki. Boten Gusti, saestu. Tuwa-tuwa njaluk. Namo biyen sing Jenengan menika wicantren menapa kula boten ngerti. Kene wong njaluk kene golongane ratu wong sugih-sugih tok eh, Ayo. Boten. Ah. Ayo, Guys. Ayo, Guys. Pelabu Kartolo Joyo meleki kebangetan aja kebacet-bacet anggonmu meleki aja kebacet-bacet anggonmu jahat Konca gak gelem tolong ambek uang sing kekurangan ya awak bakal nampa piwales dadi penghinaane wong aduh eh gusti wah kados pundan gusti kados pundi panjenengan koyo kedodok rasane ati karo wong tuwa mong kok nggih bareng wong tuwa ngomong rupaku saiki boleh kaya ngene teh aduh lha iki kali adate Gusti aku dadi ratu sing ngono rupaku wau ganteng tani olah ala lha niki sing gedung Gusti piye teh panjenengan ala heeh dadak kula kesambet tumut ala Gusti rupamu separuh separuh sing separuh menungso sing separuh pete tes pundi? Teh iki ngene. Iki iki. Jarene aku kira ratu mlegi gak gelem mamal. Lah Nyatane bareng wong tua wong wis metu aku dadi elek kaya sabda kados ngaten lek ngono donya dudu apa-apa ya kedudukan dudu apa-apa nggih nggih saiki teh lek nurut omongane wong tua mang aku kudu aman aman lek ngono donya brana kabeh moten kreta nggih ayo golek wong-wong sing kekurangan perlu dibantu lah niki dibantakaken kali bakir miskin yo eh, Nggih nuwun sewu, Pak Bakir. Bakir niku bapak kula ya. Wong bak, ah niki lho, bak pakir miskin. Parkir parkir. Parkir bapaknya dewe Ini itu loh gue apa sih parkir Parkir miskin Ini deh Nek, kerungu wisik uang sing tua mau Iya Aku rasa rasa bali jadi menungsa Jadi menungsa sing bagus mana Nek, aku ragil mamal Ayo saiki Lebu desa metu desa Perlu gak wadunya Dia malah karena uang sing kekurangan Monggo monggo Ayo Monggo wis gak cocok karo teke ngarep mau. Mangan kok kota kota iki minta. Mantep banget coba. Telor kate kota kota gak ewange. Yo Aku jadi raja. Tak itu wis limang periode. Padahal sak periode iku mek telung dino. Jadi raja mek 15 dino. Ora apa-apa. sing penting aku tak cinang kawul aku karo anda aku sak pada-padaku oh, oh, oh, rapi rong dino mati rong dino mati ah kok terapas lagi suwe-suwe rapi mati lah kentak ada penduduk wes enak bucang sing penting aku rembuk rukun rembuk omong karo si panglima Amit, <laughs> amit Gusti, amit. Amit kok kene gendeng lah. Tung tung tung. Kula tak bui dhewe Gusti. Ora apa-apa. Iki agane padha dengklek. Nun sewu Gusti. Yo. Sampeyan dados ratu niku mpun pinten periode? 15 periode. Sajak niku aku kesusu rupane. Iya to. Kok kagandok sing arep ningali rasane kok indo benike oh iya indo iku apa nelecet to nyecet oh ora potro laturaken sungkem gusti ya wis tak tompok ora liwat pujopane suku e tampar ono oh gusti dawak ngalih yo kok dosa muka ngene mumpun wonten mriki yo dene gremes ngene kok ayo rupiyur wonten oh iku mangga air mancur Neng taman ngerti gue ya. Gusti, ya. kula badhe matur ngaturaken penduduk sing gadah sangkutan kan. Perintah saka raja kuwi konteling desa nggih para sing diutak. Wadah, duwe sing mbok gawa kok pirang yuta. Sekawan dasa yuta kowe narik dina cara pira sukses, Gus. Pira? Kok sukses total e? asal kali ae. Oh. Panglima kere kan. Lawa be petang yuto kok nage sedina rong ewu bensinnya. Pundul Oh, pundul Syukur bagi le. Pundul, pundul. Oh, pundul. Oh, pundul. Pun, pundul. Pundul tak muncul. pundul kaya. Ya, rapopo. Aku iki ratu siksa ngamal ning lek pancene butuh temen anggonku Bali yo ana pritungan penduduk sedoyo sing gadah sangkutan adil. <laughs> Oh, dadi ora wanos. Wedhus, wedhus, wedhus. Wedhi to. Sepisan kowe aja ngutangi untung. Untung, untung mesem nyatem ku. Nek usah. Cuk, Gusti. Nyuwun duka, kula mesakaken, Gusti. Oh, oh. Kula sukane damel tumbas sitar, Gusti. Neng ora dipritur. Sitere mangkok. Aduh, Gusti, kula nyuwun ngapunten ing kang. Ya ora apa-apa. Wonten penduduk sing mak guguk mak utawa. Sapa iki? Waduh, mu. Bari. Wah. Bocah ngok! Wong sing cilik are ora tau mi ibuke kok. Yo bari kuwi. Nggih bari niku. Mula bocah mulai cilik ora tau diimunisasi. Jadi aneh orang genak. umume wonten desa mboten dini iku. Niki bayi tabung kuwi. Mm, iya iya iya diadohi genuk. <laughs> Saene kados pundi? Lah lek pancene kowe laporan kaya ngono, wis mentas karo si Bari kuwi. Ayo padha mrono. Ora nyaur ajar karo Jokoyo. Menawi ngaten Gusti, kok sediake sepeda mini Gusti. Numpak oh, Dik, wani mlaku Dik. <laughs> sorong iku gak ngene goblok tak sorong iki eh kon tumon ratus suruh-suruhan iki kados pundi saya ayo perayaan tekan kono monggo maraton mm, mm, mm, aku. Kok gak ngrasakno sedhiye wong. Pengene sing sedhiku kaya awakku ngene iki sak repotan. Kepengin mangan barang sing enak gak keturutan. Oleh keturutan ya apa wong gak ono sing tak emplok. Sing banget ten lak bojoku. Sik cinta-cintane awakku nang gekne. Mosok gekne kok tega ninggal aku. Duga, Pak. Kok dudukannya gak duga? Kemampu ya apa sawang ini? Lho, aku ya di kewarasan. Awakku ya sehat. Mancarku di rosok. Kuno teh gak mencolong ini mati. Mati ya, ama ya ini setu gak kering-kering. Tabar, tani rini singkat. Lagi sih, aneh. Ninggal ya anak situ, gak pokok pisan. Nek pokone pokro, ayune yo ayu. Sapa nglawan anakku ayune gak ono? <laughs> Eh, lapo rasan-rasan, Bab? Ya, Bab. Bab. Kon nek aku bab iku rumah kamu, aku iki bab piye ta? Yo lo bapakne bab. Lah iya jali kon. Apa? Ebes. Rambes. Ya opo ebes rambes. Sampeyan iku lho Pak, wong kok ngersula, ae lapos sih Pak. Gak ngersulane apa? Aku lak kesiksa batin. Sakwise aku ditinggal karo mamimu. Pak, Pak. Iya mbok, mbok. Lah ya ndelok potongan oh. kok. Lah sampeyan iki setengah godok longsor. Lah sakjane iku longsor. Ditinggal mak ngono ta? Heeh. Lah nek kangen lak tetono lho susulen. 你要找那个谁？哎呀，就是那一首《满月看月亮》。我在那个了，哥，有那个台湾那个朋友。来哟，来上班的不是让你要说了，他都不有大妈呢，慢动作，他的脾气，我叫他开始云南。哦，两个你朋友去开开啊，你那个。工作啊，大家都去云南。kon iki lak mesti lak ngerti mas no karo upaku lak ngerti kon iya pak api samanya apa api kaya bom. Kaya bom. Kaya golekan kita. Ngawurai. Ah, Sedina rong dina iki kon ya tak kandani. Aku gak perlu mangan. Tuh, gak perlu mangan. Oh, mampet. Mampet. Lah lha apa lho, Pak? Ora aku pancingan. apa, Pak? Gak perlu mangan, ora aku pancingan. Oh. Iya, Pak Dite, Pak Dite Pak Joko no. Eh, eh, kon iki jangan ngendi? Joko pancing. Yo, aku jangan nonton sih. Rumah kamu iwa betek ya. Lagi sama pancingan. Oh, omong kamu rumah kamu iwa lele kon pancing. Nek lele kon pancing. Oh, jauh Bebetono Iya, tiba ya, nek bebeti betek. Lele kon betek Tinggalin patile. Oh, jauh kon kasut no patile. Jaya apa sama patel itu? Nah, bu, eh, man patel itu dik mandi-mandi ini <laughs> ya. Oh, jauh kon kasut no. Saman iku patah, gak mencukuri sira-sira dua anak aku ayu. Lho aku ngono seneng-seneng ae dua anak ayu. Aku ngene lho, apa iki yo? Apa? Dua utang. Utang tak bener gak ngejo loro ditampane tak tompo. Lho. Saman iku lho, lah dikeki wong lah ya ditakoni ya ngono, iki dikeki apa utang? Batin ku gak ngono, tampane. Lho, iki. Ana wong jogo. Ya iki sing gak ngedeni ya sito iki. Waduh. Patih, patih kuntilanak. Eh, eh Kan ngomong apa? Patih. Iki patih. Patih apa, Mas? Patih kuntilanak. Sopo? Kunadi Kutisari. Oh, Kunadi Kutisari. Panglima. Oh, nggih, ngapunten mawon nek jenengan niku penggangsal. Oh. Aku iki panglima. Lho ya nggih. Gobloke panglima. Lho sing goblok iki kula sampean. Lah bener. Kula. Soalnya sama lah, betul sakit boso, Mestinya panglima niku penggangsal. pengganggal. niku ini ku kemarin ngerobak grammar ini. Jalan apa pak? Tetap panglima. Ngerobak amr ini. Hmm. Aku juga memberin dulu kontak masih. Lu lah nih sama jember. Pun betul gitu dua kali pula. Sama tegak. Kalau niku ke rumah saku. Eh, buat tak ketakun ke bujuk. Tanya apa? Saya sama betul gitu dua. Yuk, kalau ini dulu patah. Dulu patah saat ini pun betul nanda. Kami mah, ha? Mereka kan rembuk. Gimana kok gitu? Ini bangkane sing jenenge bayi sapa? Bayi bayi. Bayi, bayi. Ini banci gak ento. <laughs> Eh, banci. Banci. Bayi kok banci. Kuwe aja kakan rembuk. kue tan duit ku kudu balik ya gampang eh. tak percaya ni, kue kurang kenal karo aku Ya ngono iki lah cerita serapan tapi loh kan ngeyek gustiku ngeperan mau ngilani jodoh panglima kok loh eh? loh bahkan kok ngeyek ratu to rojo selamat hario murko yo aku iki loh gak bisa yang diarani selamat hario mungkok Oh, mukok. Ora mukok. Lah napa? Gumoh lho. Mriko niku ngoten. Mukok, mukok. Oh, mukok. Mukok, mukok. Mukok, mukok. Eh, saiki balik iki. Balik iki. Ngoten lho. Balik Kula niki pancen tak dijamel balik nonton. Kula emplok mawon mboten nenten. Apa kecil gak tau emplok-emplok? Lho nek tau nek cuma kok niki kula Nek kurang percaya sambaran mriki sampe tunggu 10 dino. Kadang-kadang mangan kadang-kadang boten. Aku nunggu ikon. Gusti Ratu kok nunggu. Lah eh? gak percaya. Lung saya Gusti. Nggih. Niki nunggu di patene ngoten lho. Ajar wae. Ajar wae. Ayo. Ajar wae. Ayo. Ayo. Ayo. Loh, sapa iki? Gusti. Sapa iki? Kok dikumpul aku lho. Pak Bari. Ayo. Panglima. Kados pundi Gusti? Ora duwe pri kemanusiaan karo Rian. Lho napa Gusti? Wong lu tak ajar rumah sampura kok ya. Lho kok paling ngono. Kon kurang ajar kon. Iki dadi anakmu iki. Nggih niku ya kula. Sakwise aku geroh anakmu. Meripatku tambah mendolo. Asine mecotot. Maksudnya dengan putramu kok kaya-kaya gue Gora ada tanding hmm, Kandung kapira Ini, ini, kembangnya rek ini Pak Bari mertuaku ngono wis sempel kabeh ya temen ora tuwa. Ora apa-apa sesuk didandakke ya. Ngene iso dilakar bis. Sangkano engsel dene. Kayak ngopo? Da iki ora kakan rembuk utan bebas. Putramu tak wengku dadi bojoku. Wah. Oh, bagus iki asline dijajakno bojo sampeyan. Sopo jenenge? Niki jenenge sopo? Ya bapak kula wae. Gusti. Oh. bocah ayu tini. Kok boleh kencur. Lah saiki bocah e tarin Piye lho? Apa, Pak? Ya apa, pamakon iki dikarepno karo dolempung ya apa? Oh, Pak kuapok nyonyong kon kok. Kok dolempung. Lah wong dolempung. Ayo. Lah, Pak, aku gak seneng, Pak. Lu kok nek gak seneng lah, gak ngesakno karo bapak. Dilon bapak sampai deyok iki. Digepuki. Ya tak rabi donya brono niku, oh, raja kaya aku gak kurang-kurang. Lu lalu apa? Wis kula mboten kurang. Senajan tuwek tapi aku sik singset, ngerti? Singset tapi sik ngokor. Malah Pak aku gak seneng, Pak. Wong lho kon iki gelem soal apa? Kon nek pangane kon iki gak gelem aku tambah soro. Tak pateni kon. Ayo. Kon seneng nek bapak dipateni. Sampeyan kersa apa? Lah ya apa? Karyo mesti aku minat. Bari. Minat. Bari. Bari, bari. Nggih, napa? Kuwi tak les tak tak tak Dan tak kudang gagak tambah su tambah minat tak kudang kulo. Sampai kudang putih sampai anak, Aku rakober. saiki dadak anakmu melayu ora iso mungkasi ora iso nggowo bali putramu mati eh? ayo sampeyan girak iki arek iki Uang kata ini dirabi-rabi, rabi aku di dewa kono. Sipun betot, datang kerasan. Orang kerasan, baik. Ini, saya ke belara. Ayo. Tuh, batang betot-betot. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. kampung medal saking kampung niki kampung dugi simon dawar teh <laughs> jalan di dong Kok semua Jawa nih? Dan ini daerah keraton ini. Aku ngersulot sih. Biasanya aku sih, kau lalik itu dan kepedok aku. Ini sungkem. Tapi podo bubar, podo melayu besi. Sebab lupa aku sih kaya ini. Lah, ini aku salah panjenengan dia, mbak. Aku lah dewi ngeten. Separuh ganteng, separuh jelek. Kau lihat melaku kok miring tadi? Ya, duduk, duduk akan sih ganteng ini. Sini elak di sini tau. Lah, ini kenapa? Bisa iki contoh nih. Aku sugih ragil mamal. nyatane dadene kaya ngene donya dudu apa-apa sing wis dibandingke karo para kawula pirang juta wis kinten-kinten nggih mpun tigang kiluan <laughs> tolong kilo lak mlaku yang terus itu kula timbang kok nenten tigang kilo sing diamalno nggih sing perlu diamali diamali sing ora aja lan iki termasuk panjenengan ini <laughs> mengentas kemiskinan kemiskinan mengentas kemiskinan wong wis entek sak kotak kok sik. Lah lintu-lintune dereng Gus. Lah niki napa mengentas kemiskinan iki siang miskin sing kecemplung monggo dintas. Mari dintas ditrika. Oh, kuwi entas iki supaya wong ku uripe Nggih, sami-sami ngaten Gus. Ya bener kuwi. Saiki keretane ndi? Kereta napa? Duh. Ya kereta iki. Lah wonten pojokan iki. Lah jarane ndi? Jarane kita cek beker kali kancane. dipakani ya ombe yeah, yeah. oh, yeah. susu biasa susu napa susu ne wamin wamin ini sing asri kok iki lho sapa men lho lho lho wonten kenyo lho lho sapa iki lho ojo wedi aku ora apa-apa aku menungso biasa Ngapa kau lain-lain? Kau lain-lain, tolong. Super, siapa? kula jenenge dirabi kali raja wong dirabi kok mlayu-mlayu wong rabi ku mengandung vitamin nggih menawi tiange gagah suci menawi awan lan nggih percuma kowe ketok aku mesti nggih sampean niku Mbak kenapa napa ta? Aku jane ratu, ratu giling wedi. Tapi nyatane rupaku oh, kaya ngene. Oh, giling wedi yo oh, selet iki. Selet. Oh, nggih. Terus jenengmu sapa? Kulatini, Gusti. Omamu? Oh, Kula. Hmm. Kula saking gunung. Oh, gunung. gunung kembar. Oh. gunung kembar kok kabeh gunung cari gunung Bromo niku lak kembar. Gunung kembar ngarepe masjid kok. Nah, itu termasuk itu kampung Moro Senep. Terus apa perlumu, Nduk? Eh, coba diam aku. Kula badhe padhos ngengeran, Gusti. Oh, terus endi niki napa enten tiyang dolenan ngengeran ta? Boleh ngengeran iku golek panutan. Pangayoman. Pangayoman. Oh, aku sanggup ngayomi, ya. Aku sing ratu. Terus kepisah mopo? Butuh duit tak wenehi. Lek butuh pangayoman, aku sing ngayomi. Terus sejarah iki. Bapak kula niku enggak ada utang. Oh, bapak ngutang. Kalih raja slamet niku. Terus terus ditagih. Sarengaten kula jengkepek bojo kula mboten purun lajeng duka bapak kula diajar Gusti. Sapa jenenge? Bapak kula hmm. Bari. Wah, kabare Bari iki diseret teko kabo sampe. Ayo. Langgeng. Bapak kula langgeng temat. Lah terus karemu iki? Kula nggih madosi bapak kajengan kula Gusti tapi teng pundi? Ngene, aku iki ratu sing digawe puasa, ngerti? Iya. Aku nduwe sapa? iki lho kaca bapakmu mesti ketok kon kenal kaca ta Eh, Pate. Inggih. Ojo diteruske. Kaca niku kaca, inggih. Kocok menika lak kangge niku. Inggih. Delengan bapakmu. Lho, Pak. Bapak. Jadi sih yang buruk itu tuh bapakmu. Ini kita kasih challenge. Buri niki kucing. Bapak menjajar. Lah nggih bapak kula teng pundi niki Gusti? Sak kraton. Waduh kula sing madosi ngrika mawon Gusti. Nggih nggih. Loh kok kesusu lagi? Loh kok kesusahan? Kayaknya waktu ini tadi penjak panjang ini sudah sendiri. Loh kok panjang? Iya ditakoni. Ya. Iki nolong. Nolong perbuatan. Kalau amal dunia itu podo aja. Iya sami mawon. Lah anak wong perlu njaluk pitulungan. Awak dia kudu nulungi. Iya iya. Aku sambuk nulungi. Nopo nopo ayam. Iya pengen dan gula sepuluh Lah tang pundi yang niki tanggane anu alasnya kan? Ojo manuk tate. Tate ku kadang-kadang pijet terus roboh. <laughs> Ini ku istilah robo gedang ingat ini. Wis iki Gusti sakniki dalam niatan. Pemanan aku mlebu kraton dhisik. Ya wis podo karo bapakmu, ratune mongko wis seneng. Ya seneng aku mlebu. Aku tak geger karo ratu Oh, ngoten ratu sing murka. Kula damel pancingan. Damel umpan, rasane umpan. Ya kan mlebu sik, sebab ora karo bapak. Apa diterangkan kali dulu. Ojo deh, mene meneh ae. Panjenengan kok cemburu kowe? Ora gak cemburu, oh, pati ku ndradak kok. Kon pernah paman pate. Paman pate. Paman pate kok nyosor mawon. Ya, ah, nggih, Bu. Dikon ngeterangi dulu e, ku ngalor. Oh, lah nggih. Duwe pate tempat sing sepi. Kok kata limpang. E? Eh, saya saiki mlaku ngetan. Nggih. Mlebu kraton. Nek ratune engko tetep ngajar bapakmu, wong tuamu, aku sing tanggung. Nggih, Gus, nggih. Nyuwun pangestu kula tak sidharo ngene. Ya saidoni. <laughs> panglima. Terus pundi baring iki mboten masah kali gepuk. Kowe lek gepuk iku mbok gepuk karo Mboten mesti. Piye? Ya kali kegeman, kali dengkul, kali dengkul. Oh, oh, oh, oh. menter iki. Iku adune gepuk bariku yo. Sirae landen ana lumpang. Yo, yo sing gelek wis cor-coran. Nggih. Ya duken. Kok metu jeroane kok. Ampun kula laksana. Wis, aja mbok ajar kesake kelo ngene ngoten yo aja dimangan dibondo dibondo aja kebangan tekno kelangkrang oh mboten Pak ora wedi sing diwedeni iku mek sithik opo manuk bubut teko bari cucuke lah kaya manuk Kok kudu diselang napa? Yo. selang dhisik. Nek aku kudu ngancam putrane si jenenge Tini, lek ora, wah, oh, ratu selamat isin aku. Ayo, kepul, kepul. Eh. <laughs> Wong sing urip kok mati. Kapan matimu? Nggih, yek napa yek napa kula niki mbiyak. Yek napa lho. Kancara ndiyek metu kene. Yek napa napa mboten saged kula niki. Manggihaken yoga kula. Wis. Moka kowe wong tuane lanang, eh bapakne ora ana ibune ya kowe dadi ibune. Lah kok dadak saiki nuturi anakmu siji wae ra entos, he? Apa yo tak takut kupingmu? Ayah, lepuk kok dlentik. Lho. Wes mari dlentik. Lho ra nyepak, berek haran. Aku jaran, Pak. Heh. Wong kula niki pokoke pasrah kali sampean mawon. Alah alah, kenteng kowe. Pamre apa bapak sana iku? Heh. Soale kula niki pun mboten iso awak pun suwek, mboten iso gelek anak. Eh, suwek, suwek. Nggih, anak pun mboten iso gelek kula pun suwek. Suwek kok suwek. ngomong lambene kok mewek kok. Iku lambe ta. Pokoke nek gepuk iki nemenen tapi nggih menter. Lah kok Nek masalah gepuke jaman Jepang kula gelek digepuki wong. Lah saiki tak gepuk kok menter, ha? Lah nggih kan jane kula lemeki. Mulane kok mendal iki mah. Ya apa sing disebut Jepang lho. Lah ana. <laughs> waduh. Nah, gak koyok-koyok kon. Panglima. Kamar di tandanono. Selam buka gua Lampu cilik no. aku tak anggap cedera. Gusti, nggih, dlikone kirang tiba. Engko durmisa bae. Raja sak tang limae padha ae ana bedane. Nututi aku to, bocah ayu kae sini. Lha rene kowe? Romangsamu aja girang gumuyu aku gak. Aku gak boleh anakmu, Raja. Oh. Aku boleh bapakku. Oh. Bapakku tak jarok. Oh. ajak sedina ping pitu para basa nu kebengok-bengok tekaning patimu ora tak kene wong tuamu Pak aku jan mulih nak duk kene gak terasa kemudian guyang guyang amela bebekmu kok gak terasa heh sama siapa lo pak aku yo dijejek yo dicopot dikreket kemani senanya kekoni eh, Gak karu-karuan, gak kan masuk gak ngesak lo bapak kok. Lo lawan kok pak? Gak wani wong kapal yang gede kok yo. Hei, <laughs> eh, ratu kok dicokor cokor no. Ora pokro wae wis. Wong desa kesa-kesa, he? Eh. Ubin tak cokot gak kuat. <laughs> Gak kuat wong ngene iki tak lanu isen. <laughs> Tambah niku Pak, Pak. Kok berpeting. Wong biyen kok gak wani. Amun, amun, amun. Tak kene iku panglima sapa iki? Eh, sapa? Wani mbuwon aku negara. Aku ratu teko Gileng Mesi. Kon sapa kabeh? Aku ratu selamat hari Amurko. Aku patih. Kerajaanku jenenge ribut angin. Angin ribut ta? Ya wala-wala padha wae kok. <laughs> Wah, iki golongane lesut. Tapi iki iki. aku golek Endro. Endro rene gak. Kene <laughs> ora kenal Endro, eh? Bocah wadon iki sapa? Iki anake Pak Bari bakal dadi bojoku. Duh, aja lancang. Setor iki, Mang. Setor apa? Kuwen, anu wong. Pak Bari nih Pak Bari. Ah, ayo Bari. Mas Juara nih. Bener awakmu wong tuane arek wedok iki. Kene mboten salah. Awakmu salah. salah kok salah. Kene ning mboten salah. Ha, nah, yo ngono. Awakmu dikapakke. Mana maju maju. Kula iki wong nggih digepuri nggih dicengkel nggih dipancat tak tak nuwet kula. <laughs> Ayo namburi kene. Oh, ah, Ale. Ora adus limang dino. Eh, apa ya? Eh? Ratu angin ribut. Hanya apa? Jenengmu selamat. Aku selamat. Aku ya ratu. Sapa kamu? Prabu Jaya Meleki. Alias Kartolo. Oh, Kartolo. Salah wong padha tak grupe. Karo <laughs> patemi misi Sapari gitu. Sapari wis maaf. Mukti. Kene dhewe lali. Mamula catet tenan. Iki mosok kulo. Oh, nggih. Ono parikawe opo kowe tekan ning kene? Iya, arek iki gak gelem rapi. Loh, iki calonku masih aku elek rupane tapi arek iki tresno mbare aku. Pacarmu. Niki wau nembe medal saking karton. Karton apa to? Niki lho, ono kerajaan. Kraton dasar. Kraton karton, karton kok merdus bareng iku. Ngene temen ndakmu gak bener. Pokoknya utang anaknya arbo rabi. Utang utang tapi rabi rabi. Lah, wes utang bebas anak tak jalur. So, tak sahur, di utang biro. Rok juta. Ngenteni ini lihat mari rekaman. Orang kere. Eh, Terus kunci. Sabar, sabar, sabar. Diterima mawon. Oh bayar hidup malam, tak tak nongol Rok juta tapi sih. <laughs> Bagi sama ini kayak. Oh, mau mikul alasannya khusus. <laughs> Kayak saya ini. Wes panglima musuh pati. Rojo musuh rojo. Nah, apa kau? Ngajak ah, boleh. Ngajak seger. Ngajak seger. Ayo mutu. Ayo mutu. Ayo mutu. Ayo mutu. Ayo mutu. Ayo mutu. Ayo mutu. Ayo Loh teh, mati nih ratu selamat. Lange. Aku ganteng mana teh. Loh, awakmu kok tambah elek. Sampeyan ningali kirang telaten iki. Aku sampeyan telaten iki kula ni tambah suwe tambah belen. Ya sing panjenengan iki. Iya sih. Ini. Sinuwun Prabu. Apa? Jenengan kok sak ganteng nggih. Wis iki buyar. Wis buyar ri bari. Gini gini gini. Buyar. Iya buyar. Heh heh. Iya, pembong pembong kayak lagi. Pembong. Kebuk kebuk dia. Kena ini ngecek Oh, mah jadi tak kontrak no. Tak mari tak set. Tak kapur. Apa kan jangan belum bang ini. Apa kan ini? Ini latihan lah. Latihan apa yang ini? Lo. Latihan lah. Latihan apa